Team Guaguaguá para el mundo entero. Ah, tranquilo. Mira, pues yo sé el nivel que ah, yo sé. Ah, ah, que con la y yo en verdad lo que estoy sobrio y adaptándome un sistema nuevo porque es necesario. Le perdí el amor al vecindario. Estoy que doy la vuelta para no perder el hilo de lo que hace a diario. Extraño mi barrio, extraño los el Porque se la puso un día, también me la puse. No me rebozo, esos son vainas del sistema. Total, eso se va cuando uno quema. Los tigres son míos. Soy el que trae a todo el que me lleva. Si somos, somos, sino que se mueva. Eso es parte del pasado. La mangaba cuando no había que hacer. En el Suzuki diario mataba hasta tres más, vuelve la correa. Y estaba yo como un maniato y con el cesto, No recuerdo cuántas me pusieron eso. Y ahí allá vino el progreso, otra vez volvió la baja. Uno se relaja y vuelve y manga par de pesos. Le temo que me vean placoseando con mi fuerza. Hay gente que dan el valor y el culo por una cerveza. Yo no lo culpo, son su vaina, rondo en esa. Alguna gata que me ponen su remesa En verdad, yo estoy contento, pero eh. quiero papeleta. Me da náusea, nada más y que Pues esa clase de yecas se van por una fiesta y con gente de mentira que te venden por que tú me vas a venir a decir, ya yo me lo sé. Yo, fue los frailes donde me crié. Lo que tú me vas a venir a decir, ya yo lo viví. Yo, fue los frailes donde yo crecí. Lo que tú me vas a venir a decir, ya yo me lo sé. Yo, fue los frailes donde me crié. Lo que tú me vas a venir a decir, ya yo lo viví. Yo, fue en un Oye, lo donde yo eh, crecí. Yo no fui que quise ese delguero, pero ya estoy en él. Y la vida no se trata de si quiero o no lo quiero. Tanta mierda y al final lo vamos en cuero. Pero mientras tanto hay que buscar para echarle algo a los trata, por eso camina el mundo y uno hasta se desacata. Todo el mundo quiere estar bonito, buscarse la paca. Al final todo lo que hacemos lo hacemos por una gata. Para que no esa zapata y no baile la macarena. Y qué lindo se me ven los pisos con esta franela. Para la calle otra vez, a buscar cuarto en antena. Me llaman ahorita que hay un viejo con una cadena. Calle Billing, robadera, eso es lo que yo estoy viendo. De que tú quieres que te hable de un libro que ni lo entiendo. Yo prefería verme criado un Nintendo, quizás si fuera otra cosa. Adelante, Alante amigo hermano se han plantado con un machete. Mejor vete para que no te ensalten como un yaliquete. lo que tú me vas a venir a decir, ya yo me lo sé. Yo fue en los frailes donde me crié. Lo que tú me vas a venir a decir, ya yo en un bloque, de aquí pa' brisa, de brisa pa' todos los lados. Tú no estás claro, tengo guagua para el mundo entero. Guardo calle, nada récord, de People Music. Ah, Caponi, dame la luz, Ariel, dice hermanitos. Ah, el mono blanco. <laughs> Ah, me gusta el rap, me gusta el rap. Es una más lo hace el rap. Ra, que lo que pe, el rap dominicano. no, Boki. <laughs> Chaps. Ese es mío, mío, mío, mío. Yo lo vi Yo fue los frailes donde yo crecí. Lo que tú me vas a venir a decir, ya yo lo viví. Yo fue los frailes donde yo crecí. Lo que usted me va a venir a decir, ya yo me lo sé. Yo fue los frailes donde yo me crié. Fue los frailes donde me crié.